Японці не пропускали нагоди посидіти на кухні вдвох. Їхнім нікому незрозумілим балачкам не було краю, і Булат їх дуже добре розумів. А потім щось між ними пробігло, якась невидима холодна тінь. Булат намагався збагнути, що то таке, але це не піддавалося аналізові. Мав передчуття, що все згодом з'ясується набувши виразності й конкретних рис, і найбільше сподівався на завтрашнє полювання. Ноги Макміллана шаруділи в мішку зовсім поряд коло Булатової голови, і от того ставало приємно і затишно. Просто ти не сам у цій холодній, розтелесованій пітьмі. Тепер Булат був абсолютно певний, що біля весткапа припайного поля нема. Тут північна течія завихрювалась і мусила кришити припайну кригу, інакше їхній айсберг не прибило б аж сюди. Цей вечір надовго запав Булатові в пам'ять, як власне й усім. І вранці він уже всоте переконався, що в Антарктиді всі людські плани зводяться на піску, на слизькій і підступній кризі нічого не можна було планувати наперед. 15 квітня. Буран гуркоче шосту добу. Ми вийшли з бази 10-го. Не можна виструмити носа на двір. Навіть природні потреби справляємо в наметах. Лише Нансен раз на день зважується вилізти до собак, а годині о другій просовується в наші двері і для нас, чотирьох, то тривожний і довгосподіваний момент, якого ми чекаємо з хвилюванням. За наметами виріс високий сніговий язик, намети обросли зсередини пухкою ковдрою паморозі, майже така сама паморозь і на дні наших мішків, і ноги вдень і вночі мерзнуть. А ні в кого не вистачає зваги вилізти бодай на дві години і повивертати мішки, бо термометр на стояку показує 37 градусів, дарма що стінки цих японських наметів складаються з двох непродувних шарів, а між ними повітряна подушка. Лише 17 квітня буран ущух, і тоді всі побачили, виборсавшись у білий світ, що до бар'єру всього півтораста кроків. То була та сама дворога бухта з гострим ріжком який 22 березня вивів на шельф заблуканих невільників айсберга. Лід у бухті буран не поламав, але трохи далі від неї, милі за півтори, громадились потріскані пакові крижини, між якими чорніла жива вода. А на крижинах лежало стадо тюленів, великих і малих. Навіть звідси було видно їхні сірі поплямовані спини полювали всього півдня. І потім Булат не міг спокійно згадувати те полювання, що скорше нагадувало розстріл або різню, бо набоїв мало, і Нансен мусив орудувати просто ножем. Уполювавши 35 тюленів, мисливці постягали їх через усю затоку під бар'єр на безпечне і затишне місце. Робота зайняла рівно два дні. Потім стільки ж витягали мерзлих тюленів нагору, незважаючи на сильний вітер та поземний фірновий сніг. Додому взяли тільки двох тюленів, хоча спальні мішки довелося тягти на собі. А потім погода знову зіпсувалась, і Булат передчував, що цього разу надовго. За їхню відсутність на базі сталося чимало подій. Турбалом і досі лежав у ліжку, з жовклий і худий. Але Джон Сміт оптимістично запевняв Булата. Криза минула і ускладнень не дала. А жовтизна від антибіотиків це я вичитав у японському довіднику. Він уже чує на одне вухо. Турбалон апатично мовчав. Білі смуги в його бороді та волосі значно поширшали і він тепер нагадував портрет, автор якого серед дороги завагався зробити героя безбарвним чи вогнисто рудим. Усе добре, байдужим голосом проказав Тур. Тільки спина банками попечена, але то.